A samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, Oni vas psuju svojim oštrim jezicima. Ono Allah hoće, a neće biti ono što vi. Dobar put vjeri. Dobar put vjeri. samo put samo vjernika, vjernika. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. Kreni putem vjernika. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih mimbara. Posjetite nas na www.alto.com Soba put vjernika Na portalima www.stazomislama.com i www.esunje.com vam nudimo islamske teme, informativni materijale, kutubhana, video i audio, downloaden arhive. Thank you. Kur'an i Tefsir, Akida, Fik, zanimljivosti vezane za stanje Islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.bauta.com Soba, put, vjeri. Soba, put, vjeri. يا فارسا عاف القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدم I Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kad je odgojio generaciju mu'mina, kad je odgojio generaciju i vojsku islama i muslimana, kako su ušli u Meku, أيها العالم ما هذا السكوت أو ما يؤذيك هذا الجبروت أو ما تبصر في الشيشان ظلما I dan danas, braćo, postoji mu'mini i postoji grupa i generacija mu'mina koji su odgajani na Kur'anu i sunnetu, koje je Allah subhanahu wa ta'ala dao da budu odgajani njegovom uzvišenom objavom. Ta će generacija ostati, inša Allah, do sudnjeg dana. bez obzira na spletke i smutnje mušrika, kjafira, izdajnika, generacija iskrenih mu'mina će ostati do sudnjeg dana. وشظايا هدمت منها البيوت أو ما تبصير آلاف الضحايا لها اليوم ali on se topi i guši u grijesima zato što ove stvari nije spoznao. I bavi se i traži šehove koji će mu odobriti da je dovoljno da on ne klanja, da je dovoljno da hamajliju nosa u džepu, da je dovoljno da nosi oko vrata naučene konce ili nešto slično tome. I da kaže na odobje i je dala ovo mene kaže.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 Zaista zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, njega hvalimo, od njega pomoći oprosta i uputu tražimo. Njemu se subhanahu wa ta'ala utječemo od zla naših duša i zla naših dijela. Koga on subhanahu wa ta'ala uputi, taj je upućen na pravi put i nikoga u zabludu ne može odvesti. A koga on azze o džel ostavi u zabludi, taj nikada pravog puta neće naći, nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema istinskog božanstva koji zaslužuje da bude obožavan osim Allah subhanahu wa ta'ala i svjedočim da Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik koga je on subhanahu wa ta'ala poslao sa istinskom vjerom da je izdigne iznad svih ostalih vjera pa makar to bilo krivo mušricima kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prevodu proučenih ajeta ovi koji vjerujete bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao njemu pokorni i predani muslimani ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite samo istinu. On će vam vaša dijela ispravnim učiniti i grijehe oprostiti, a onaj ko se pokorava Allahu i njegovom poslaniku, taj će postići pravi uspjeh. A zatim najbolji govor je Allahov govor, najbolja uputa, uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Najgore stvari po din su novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha i njegovog poslanika, svaka zabluda, svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda vodi u vatru da nas Allah sačuva od njih. Amin. Draga braćo i sestre, u ovome današnjem vremenu moglo bi se govoriti o mnogim temama, međutim, govoriti u vremenu kada se narod guši u grijesima, govoriti u vremenu kada je epidemija grijeha udarila na bošnjake i udarila na muslimane širom svijeta red je se osvrnuti prvo na te stvari vezano za griješenje odnosno nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala na nepokornost njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam danas kada muslimanima bivaju naređene stvari i od prije su bile naređene od poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa do sudnjega dana da se pokoravaju Allahu i njegovom poslaniku kako smo sad proučili u ajetu وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا a onaj ko se pokorava Allahu i njegovom poslaniku taj će postići pravi uspjeh Znači pravi uspjeh Allah subhanahu wa ta'ala garantuje samo u pokoravanju njemu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, danas je primjetno da se ljudi pokoravaju na uzubillah i ta'ala svačemu i svemu, samo neće da se pokore Allahu subhanahu wa ta'ala. Pokoravaju se svemu i svačemu, samo neće da se pokore sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa ćemo vidjeti danas da muslimani tonu u grijesima kufra, tonu u grijesima širka, tonu u grijesima bluda i nemorala, tonu u grijesima alkohola, to tonu u grijesima laži, to tonu u grijesima izdajstva, sve su to teški braćo grijesi i čak u nekim stvarima i kufr gdje muslimani padaju pod utjecaj šeitana prokletog i rade ono što im nije naređeno. Allah subhanahu wa ta'ala je naredio da se slijedi poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I ono što vam poslanik da, vi to uzmite. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Ono što vam poslanik da, vi uzmite, a ono što vam zabrani, vi to ostavite. Pa ćemo vidjeti danas za mnoge naredbe koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio i koje se nalaze u njegovom sunnetu, da to muslimani zvanično odbijaju pokoravaju se raznim sortama nevjernika, pokoravaju se raznim sortama izdajnika, raznim sortama munafika, ali neće da se pokore sunnetu braća danas. I primjetno je, vidjet da ljudi koji se obavežu na ispunjavanje i pridržavanje Kur'ana i sunneta, da čak i muslimani bivaju neprijatelji takvim ljudima. Pa ćete vidjeti da oni koji su ugledni u svom društvu i kažu da ga voli njegov roditelj, da ga voli njegove komšije, čim se opredijeli za sljeđenje Kur'ana i sunneta odjednom se pojavljuju neprijatelji. Pa kaže, pogledaj, evo se i on kaže, ne neuzubillah tala odmetno. Evo pogledaj, kaže, i on je otišao na onu anam anamo stranu. Međutim, braća, sljeđenje Kur'ana i sunneta je obaveza svakom muslimanu, bez obzira šta će kazat komšija, šta će na poslu kazat poslovođa, šta će na izborima kazat predsjednik stranke ili neko drugi. Obaveza je u pokoravanju Allahu i njegovom poslaniku. To su stvari koje trebaju današnjim muslimanima. Od najvrednijih stvari, najvrednija stvar koja je bitna u ovome pokoravanju, braćo, jeste prvo da Allahu subhanahu wa ta'ala ispodiš teohid, jeste da ispuniš Allahu subhanahu wa ta'ala jednoću, da bi izašao iz epidemije grijeha, iz robovanja ljudima, iz robovanja dunjaluku, moraš prvo da očistiš svoje srce, da u njemu bude samo imanu Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer vidjet ćete vi danas, braćo, da jedino postoje sudovi na zemlji koji sude padanskim načinom suđenja i sude ljudima zbog imana njihovog sude ljudima zbog njihovog teohida i sude ljudima i zatvaraju ljude zbog pokoravanja Allahu i njegovom poslaniku. A nećete naći ni jedan sud njihov danas na zemaljskoj kugli da sudi onima koji se bore protiv Allaha i njegovog poslanika. Zamislite da danas ljudi javno ratuju protiv Allaha, da javno ratuju protiv Islama i muslimana, nema suda na zemaljskoj kugli koji će suditi tim ljudima nego im daju potporu i daju im pomoć i daju im vojne snage i svi bivaju u koaliciji na jednoj strani u borbi protiv islama i muslimana. A kada se musliman sa Allahovom pomoću digne, kada svjetlo imana iz njegovih prsa zasija i kada on uzme oruđe da se suprostavi Allahovim neprijateljima, onda oni traže sudove. Allah je ubio kuse od među. Tada traže sudove i kaže ili ćemo vas istrijebiti do kraja ili pozatvarat ili protjerat, ali nećete, kaže, raditi to što radite. Šta su kažali mušnici prokleti Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam u Mekki? Kad je došao da izvede iz robovanja kipovima, u je gospodaru subhanahu wa ta'ala. Šta su kazali Allah uzvišeni, spominje te njihove riječi. Estaiz billah wa in jemkuru bi kelladine keferu, li usbituke, eu jaqtuluke, eu juhriđuk, wa jemkuruna wa jemkuru Allah, wallahu hayrul makirin. I kada su mušnici spletke tebi pleli Allahu poslaniće, da te ubiju, ili da te zatvore, ili da te protjeraju, Oni su sve te sletke pakovali, Allah uzvišen je to sve vratio njima. Pa vidjeli smo kako su završili mušnici. Bili su pobjeđeni totalno. I Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam kad je odgojio generaciju mu'mina, kad je odgojio generaciju i vojsku islama i muslimana, kako su ušli u Meku? Ušli su pobjedonosno, ušli su sa ponosom. Nije postojala tada vojska na zemaljskoj kugli koja je ostane da se suprostavi takvim ljudima. Šta su uradili mušici? Klekli, ostali poniženi do zadnjeg i kažu ne imamo mi snage da se suprostavimo Muhammedu. Imali su snage da ga protjeraju, sallallahu alaihi wa sallam. Ali je Allah ponizio imanom mu'mina i svojom moći i milošću, pa su oni ostali poraženi. I Allah u poslanju, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, danas je šetan izgubio nadu da će biti obožavan na ovome polotoku. I dan danas, braćo, postoji mu'mini i postoji grupa i generacija mu'mina koji su odgajani na Kur'anu i sunnetu koje Allah subhanahu wa ta'ala dao da budu odgane njegovom uzvišenom objavom, ta će generacija ostati inša Allah do sudnjeg dana. Bez obzira na spletke i smutnje mušrika, kjafira, izdajnika, generacija iskrenih mu'mina će ostati do sudnjeg dana. Kako kaže Allah uzvišeni, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Vi ste najbolji ummet koji se ikada pojavio na zemlji. Zbog čega, braćo? Jesmo mi odabran ummet da radimo šta mi hoćemo? Jesmo mi odabran ummet danas da izmišljamo na uzubillahi ta'ala vjeru, na ovu vjeru koja je odjavljena? Jesmo mi odabran umme da se klanjamo kaburovima? Jesmo mi odabran umme da uvodimo novotarije u vjeru javna da se odričemo sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jesmo mi zato oda, odabran umet ili da je to nama dozvoljeno zato što smo odabran umet. Nije to tako. Nego je to onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Vi ste najbolji umet koji se ikada pojavio na zemlji. Zašto? Zato što naređujete na dobro, a to naređivanje na dobro je Kur'an i Hadis. Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I odvraćate od zla. A šta je zlo? Sve ono što se suprostavlja Kur'anu i sunnetu i ono što je zabranjeno Kur'anom i sunnetom. I vi odvraćate od tog zla i vjerujete u vašeg gospodara uzvišenog. Imate i nosite u svojim srcima iman. Najbolji ljudi koji danas vodaju po zemlji jesu mukmini koji ima nose u svojim prsima. To je zaista najbolja generacija ljudi u čitavom umetu, a to je najbolji umet koga Allah uzvišeni probrao i odabrao. Zašto? Zato što nose imama Allaha Azza wa Jal, zato što imaju svjetlo koje sija u njihovim prsima i taj nur imana njima daje snagu da odvoje šta je istina, šta je laž. Nemoguće je danas muslimanima koji znaju objavu, muslimanima koji znaju put kojim je prošao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nemoguće je njima podvaliti izbore. Da kažeš ti, evo ovo je dozvoljeno. A oni znaju iz objave da nije tako. Ne možeš im podvaliti da kažeš ova politička partija naginje islamu. Ta politička partija se bori protiv islama. I nek mi neko kaže da ima politička partija danas na zemaljskoj kugli koja se bori za uspostavljanje šarijeta. Takvi partija ne ima. Zašto? Zato što su političke, zato što su demokratske, zato što su nakaradne i zato što odvraćaju od Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa To su partije koje se bore protiv tevhida, To su partije koje se bore protiv Allahovog zakona i to su partije koje prave čelije da u njeha trpaju mu'mine. A vam odgovore u svojoj praksi, u svojim dijelima to govore, a jezicima svojim govore ono što nije u prsima njihovim. Jer Allah uzvišeni spominje da inače munafici, i nevjernici, on nikad ne govori ono što mu je u prsima, nego on govori ono što mu je na jeziku, a u srcu je nešto spakovano drugo. Tako i ovi koji danas odvraćaju od Allaha njegovog poslanika, hoće da muslimanima naprave podvalu i da im prodaju, kako bi mi kazali, loj pod bubrege. Međutim, oni koji znaju objavu, znaju jasno put kojim je prošao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I tako vam Allaha, zar bi neko mogao spomenuti šta je to Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam imao sa izborima? Šta je imao sa parlamentima? Šta je imao sa mušriškim vijećem? Ništa. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam se odrekao i Allah uzvišen je njegov poslanik se odrekao i kjafira i mušrika i, muna, i munafika odrekao se svi sorti oni koji se bore protiv Allaha i njegovog poslanika. I danas ne odubila je tala čak ljudi koji za sebe tvrde da su muslimani, tonu u ovakvoj vrsti grijeha i kažu da je to islam. Pa kaže, mi ćemo se vidjeti, pa ćemo se mi za nešto zalagati prije izbora. Kad prođu izbori, onda se zalažu da uđu u koaliciju sa Četničkim ili sa Ustaškim ili sa nekim drugim strankama. Strankama koje su se javno borile protiv islama, strankama ljudi koji su napravili genocid nad ovim narodom samo zbog njihove vjere i prave koaliciju sa strankama koje naginju onima koji se bore njihovim neuzumila etala naredbodavcima koji se bore protiv šarijata danas javno na zemlji. I šta kažu poslije toga? Pa niste nam ovo obećali pred izbore, kaže naše su ruke sada vezane. Ako je izbor trećeg, njemu su odmah četvrtog ruke svezane i on više ništa nije u stanju da učini za naredne četiri godine. I ruke mu se odvežu 2. oktobra. I opet treće bivaju svezane i tako je kroz čitavu istoriju bilo. Nikad nije upamćeno da je politička partija izvojevala šarijat na zemlji. Nikad nije upamćeno da je šarijat došao putem parlamenta nevjerniških da je došao putem ljudi koji svoje prljave ruke stavljaju na prljave knjige i kunu se u ono u što ne treba da se kunu danas na zemlji. Nego Allah uzvišeni je ponizio i osramotio i dao muslimanima da vide da svjetlo imana se razlikuje od onoga šta oni rade danas na zemlji. Dalje vidjet ćemo da ljudi, obični ljudi, znači ovi koji gledaju da podržaju one koji se kandiduju da se bore protiv Allahovog šarijata, vidjet ćemo da oni tonu u drugim vrstama grijeha, poput pružanja usluga nevjernicima za vrijeme godišnjih odmora, da im prave ugodbe i ugođaje kako će nevjernih što više nesreće napraviti za vrijeme godišnjeg odmora. Pa ćemo vidjeti kako su muslimani zauzeti. Evo i danas vidimo po televizijskim ekranima, mi ne gledamo to, alhamdulillah, A što kaže, i kad ne gledaš do tebe dođu vijesti šta se dešava, ili kad imaš priliku da vidiš šta vidiš, samo vidiš ono što je zlo. Desi se na stadionu da takozvane muslimanske države dvije, jedna i druga, igra jedna obična utakmica i ovima je krivo što je pobjedila ekipa iz one druge države i pobiju se i pogine dvijesta muslimana. Šta misliš ti te nesreći? Da musliman biva prvo u ibadetu futbalu, piva u ibadat onome koji gana loptu saha i vremena džaba, ne zna ni on kud je ganja. I na kraju toga svega pogini. Šta mislite kakav će pred Allaha doći? Ali on nosi muslimansko ime. Nesreća je u tome što se on tuši u grijesima. Zašto? Zato što je ostavio tevhid. Jer njemu bi tevhid njegovo obožavanje Allah subhanahu wa ta'ala naredio da bude u ta doba na podne ili da bude na ikindi ili na akšamu ili na jaci. To bi mu naredio šarijat Allaha azze wa džel. Ali on šarijat ostavio i otišao na utakmicu kare hoće da se oduzme. I onda ga šeitani priuzmu, kare hodi ti sad vam, sad ćemo mi tebe oduzeti, pa mu oduzmu i pamet i razum i sve, I on ništa više ne zna osim da mu hleta lopta ispred očiju. Mi molimo Allaha uzvišamo da muslimane sačuva ovako teških situacija i ovako teškog griješenja. Šta je otprilike produkt situacije u kojoj se muslimane danas nalazi? Jednu veliku i dobar dio krivite snosi jedan dio uleme, tako zvane uleme. Jer braćo imate ulemu, istinsku ulemu, koja danas ljudima tumači ono što je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio u miru. To tumače ljudima. A najbitnija stvar od toga jeste tevhid robovanje Allahu jednom i jedinom. I to danas u Lema i vode džihad na Allahovom putu. Zašta? Samo za ovo, braću. Danas se džihad vodi za tevhid, da širk biva pod nogama, a da tevhid obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala bude iznad svega. E zato ta ulema koja naređuje to i tumači to ljudima i stoje kao predvodnici, kao lavovi na čelu islamske vojske, takvi bivaju osuđivani od drugih vrsta ulemi i ti se zovu Lema. I on je na medijskim kućama, pune ga televizori i pune ga medijske kuće. Kad izađe tamo, kaže, ne ovdje bila i tala, nije to kad je od islama. Šta nije od islama, kaže, u ova doba džiha. A kad će biti kaže, ne znamo mi? Najvjerovatnije nikad. I on odvraća i kaže, savjetujemo muslimansku omladinu da ne ide u džihad. E takvi se zovu Alimi. To je druga vrsta uleme koja hoće da ljude poduči namazu i postu i zekijatu i hađu, samo neće da ga poduči tevahid. Znači on je preskočio najglavniju stvar zašto su došli poslanici salavatullahi alaihi međma'i. I jedni, sad još gori od oviha, jedni pozivaju isti taj narod, da mu namaz nije toliko bitan, da je bitan da on bude u zanosu imana. I kad mu se prsa napune nekakvim njihovim imanom, takozvanim, onda sa njega spada ovo je za nemora nikle. E i takve uleme ima. Nego će god ga šta živne ili zaboli ide na kabur. Kaže Dido pomagaj. A Dido umro ima 50 godina. Nikakve koristi od Dide nema. Šta je Dido ponio sa sobom njegovo a šta si ti donio sa sobom je tvoje. I on dolazi Didu, traži od njega i nosi tam, polaže golbo u mažito da oni i dok on zaiši od Didi ono što njemu treba. Nije to, braćo Islam. Allahu poslanju sallallahu alaihi wa sallam je došao da ljude podučite u i da ih poduči da se odreknu širka i mušrika. Oni koji se bore protiv Allaha i njegovog poslanika. Oni koji hoće da Allahu subhanahu wa ta'ala pripišu druga. Oni koji hoće da se ljudi danas na udu bila i ta'ala naklanjaju njima. I onda oni izmišljaju zakone i te zakone stavljaju ljudima da im je obaveza da se pokoravaju i slijedi tim zakonima. U suprotnom, ako odbiješ pokornost tim tagutima i njihovim zakonima, dolazi ti plava kovjeta na vrata. Plaćena je poštarina, sve dolazi ti na vrata i kaže, pozivate se u određenom roku da se odazovete zato što ste prekršili zakon. Jadna ti majka i tebi i tvom zakon. Zato što ćeš, inša Allah, biti strovaren u džehennem i ti i taj tvoj zakon, zato što se boriš protiv Allahovog zakona. A danas je takvi najviši. I Allah uzvišenim je zaprijetio Feđiteni bo ta ut. Time što je naredio ljudima da obožavaju Allaha jednog jedinog, a da ostave ta Zašto? Zato što izmišljaju zakone koji se bore protiv Allahovog šarijata danas na zemlji. Šta je izlaz lijek ljudima kad bi htjeli da prihvate kako spominjemo ovaj teohid? Navećemo samo neke stvari. Kakve su to koristi od teohida čovjeku danas na zemlji? Neko će kazat, ne znam šta ovi hoće, stalno nešto govore o teohidu. Međutim, Allah u poslanju sallallahu alaihi wa sallam je proveo 13 godina u Mekki ljude podučavajući teohidu. I kad je uspio, alhamdulillah, u tome i odgojio generaciju mu'mina koji su bili spremni na žrtvu radi Allaha azza wa džel i kad su došli u Medinu da li Allah uzvišeni kazao ashabima, vi ste sad slobodni. Vi ste svakako najbolji umet, vi ste slobodni da radite šta hoćete. Nije tako bilo. Nego je objavljen ajet u kome Allah uzvišeni kaže, stradu billah, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ I svi se Allahu pokajte, O mu'mini, svi džematile, ako hoćete da postignete uspjeh. E ovo je bila poruka muslimanima kad su došli u Medinu. Zašto? Zato što je te ovaj početak i sredina i kraj. Ne može mu'min uspjet bez te obe. Ne može ustrajati na pravom putu bez te obe. I ne može seliti sa ovoga svijeta bez te obe. Te oba mu je potrebna i na početku i u sredini i na kraju. I zato je lijek, šta je lijek ovim ljudima prvo? Prva stvar da se pokaju Allahu Azze o džemlju. Da za, od njega uzvišenog zatraže oprosta. I Allah uzvišeni kaže, ja ju heledi na amenu, tubu i da Allah i teubeten nasuha, a sa rabbukum e ju kefira ankum se jatikum. Ovi koji vjerujete, pokajte se Allahu istinskom teobom, Allah će vam vaša hrđava dijela oprostiti. Allah će vam oprostiti vaše ružne postupke. Da bi musliman izašao kako mi karemo na selamet, ne imamo rješenja bez te obe. A te oba se ne postiče istinski i iskreno ako čovjek nije shvatio kome treba da se pokaje. A to je Allah subhanahu wa ta'ala, naš uzvišeni gospodar. Kad čovjek shvati da je Allah jedan jedini, da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavan osim on, Allah subhanahu wa ta'ala, tada se on istinski kaje. Jer ponekad ćete vidjeti ljude, za sada nažalost i često, ljude koji kažu da su se pokajali, jer jednoga nema niče. Završio tamo ili završio vam. Ili završio u političkoj partiji. Da li on shvatio teohid? Nije. Je se istinski pokajao? Nije. Je li ustrajao na pravom putu? Nije. Ustrajnost na pravom putu ne biva izigravanje. Jer, braće, sa Allahom se ne može igrati. Sa Allahom se ne može voditi dvostruka politika, kako bi neki na Dunjaluku htjeli da učini. Pa da kažu u ovoj partiji vako, ako mi ne bude godilo, ja idem u drugu. Ako mi u ovoj skupine ne odgovara, idem ja u onu tamo. U islamu ne ima tako. Ako si ustrajan u teohidu, ima da umreš na tome. Kakva ti je korist ako uzmu, umreš na tome? Umreš na tome korist jer Allah subhanahu wa ta'ala ti daje garanciju. Kad kaže u suretu Fusire, Esta'id billah, Inna alladina qalu rabbuna Allahu, thumma istaqamu, تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Zaista oni koji kažu, koji govore, naš gospodar je Allah, a zatim ustraju na tome. Dokada da ustraju ljudi? Ljudi uđu u Ramazan, kaže ovaj ću Ramazan čitav isposti. I kaže gledat ću da ustrajem do kraja. I tu se njegov islam završava do iduće godine. Da li je ustrajnost ako kaže ovaj sam Bajram klanju, moguće da ću ići na džumu. Je to ustrajnost? Nije. Ustrajnost je da Allah subhanahu wa ta'ala se istinski pokaješ, da se Allah uzvišenom vratiš, da se pokaješ za sve svoje grijehe, da Allahu zamoliš za oprost, da mu iskreno i badet činiš i da ustraješ na tome do svoje smrti. Kad se braće spuštaju meleki koji su navedeni u ovome ajetu, te te nezelo alejhimul melaike, kad oni koji kažu nas gospodar je Allah i zatim ustraju na tome, njima se spuštaju meleki. Kad? Na smrtnom času. Ne spuštaju se, pokaju se danas eto ujutru meleka. Nije. Nego na smrtnom času, kad se ustraju na teohidu do kraja, kad se ustraju u robovanju i obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala do kraja i dođeš na smrtni čas, Pa onda tebi dolazi melek smrti, kaže, sija kao sunce od ljepote. Allah te počastio i tada tebi se spuštaju meleki i tada ti kažu Ella te hafu, ela te Nemoj se ti više bojat, nit više za tebe ima tugi. Ti si postigo, inša Allah, uspje. Zašto? Zato što si umro na tevahidu došao si da ti uzmemo dušu, šta kaže mu'min kad mu mele kaže daj dušu, kaže evo je. Vrati se ti dušo smirana svome gospodaru, kaže vraćam se. Zašto kaže vraćam se? Zato što se čitav život vraćao na šarijak. Kad god nešto zapne, kaže ja se vraćam na Allahov zakon. Kad god nešto zapne, ja se vraćam na šarijak. Kad god treba da se dadne duša, evo je. Azhari radijallahu anhum su čak žudili da svoj život dadne na Allahovom putu. Pa jedan Azhar radijallahu anhum se spominje da kaže svojoj duši, kad je krenuo u bitku i pošla unutra, on osjeća neku zebnju. Kaže, on svojoj duši se obraća. Kare, nemoj se joj guni džaba, danas ćeš biti žrtvovana na Allahovom putu. Nemoj se guni džaba, džaba ti je, ja te nosim. Kako? Nosim te svojim imanom u Allaha azeođelju. Zato što sam ubijeđen u susret sa njim. Ubijeđen sam u džennet Allaha azzawajal i nosim te da te žrtvujem na njegovom subhanahu wa ta'ala putu. Pogledaj te ustrajnosti. Čak ljudi neće kada kaže imam ja vremena, nego kaže odmah kao mladinac evo mog života, evo moje duše. Zašto? Zato što zna vrijednost toga davanja na Allahovom putu. I suština borbe na Allahovom putu jeste da Allahova riječ bude gornja. Oni koji traže i žele da ustraju i da vede koristi tevhida, jeste da Allahova riječ bude gornja na zemlji. Jer Allah je naš gospodar apsolutni i njegova riječ mora biti iznad svih zakona, iznad svih sistema i ustava. I la ilaha illallah mora da bude visoko iznad svega. E oni koji tu zastavu dignu i nose, Allah subhanahu wa ta'ala je od takvih kupio njihove živote i njihove metke. Kako uzvišeni spominje strad billah, inna Allah eštara min al mu'minina anfusahum anvalahum bi anna lahum al džennet. Allah je kupio živote vjernika i njihove imetke u zamjenu za džennet. E mi danas kad boravimo na zemlji, kad robujemo Allahu subhanahu wa ta'ala, šta nam je glavni cilj da postignemo njegovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo i da nas on uzvišeni svojom milošću uvede u dženne, Koji je prostran koliko nebesa i zemlja? Kad bi ljudi ove vrijednosti znali, vjerujte braća da bi bježali od grijeha što mi kažemo komunja. Bježali bi od grijeha da ga ne mereš stigniti ali on se topi i guši u grijesima zato što ove stvari nije spoznao. I bavi se i traži šejhove koji će mu odobriti da je dovoljno da on ne klanja, da je dovoljno da hamajli u nosa u džepu, da je dovoljno da nosi oko vrata naučene konce ili nešto slično tome i da kaže na odobje da je tala ovo mene kaže tu. I pita ga šta si kaže muslima. Ajde to, to te što te čuva, ako stavimo na vatru, nek se vrati nazad. Kaže, ne može. Pa kako si onda ubijeđen u običan papi? Kako si ubijeđen u konac na kojem ima par čvorova da ima nekakvu moć? Ne uzubillah je ta'ala. To je nijekanje Allahove moći, nijekanje Allahovi blagodati ljudima i onda nije ni čudo u kakvom stanju danas ljudi žive. Dalje, od onih koji su se Allahu iskreno pokajali i žele da se vrate Allahu uzvišenom, najvažnija i najbitnija korist ljudima Teohida jeste sigurnost. Jer danas ljudi najviše strahuju od ovih propali sistema. Najviše ga strah i boji se, kaže, ja bi sa vama, kaže, ali kaže, nisam siguran šta će biti sam on bi mislio da se može provući u džennet, ali nije siguran šta će mu biti na dunjalu. Pa da se ubijeđen u Allaha ne bi ti tako nešto ni pitao. Jer je Allah uzvišen je dao garanciju mu'minina, mu'minima. Ellezina amenu, volem jelbisu imanahum bi zulmin, u lajke lehumul emnuvahum muhtedun. Zaista oni koji vjeruju i svoje vjerovanje ne miješaju sa širkom. Njihovo vjerovanje nije presvučeno širkom, Nemaju političkih partija u svome imanu. Nemaju pokornosti i poslušnosti ljudima u nepokornosti Allahu uzvišeno. Takvi su inša Allah sigurni. A ova sigurnost dolazi od emni, što je opet vezano za iman. Znači onaj ko ima istinski iman u Allaha subhanahu wa ta'ala, taj je siguran. I najveća korist i najbitnija na ljude, za ljude na zemlji, da su sigurni. Jer pogledajte što rade ljudi u suprotnom. Imaju agencije za zaštitu, imaju vojsku, imaju policiju, imaju razne druge vrste zaštite i vidova. I kad je ispopane neka nedaća, kad Allah uzvišeni svoje iskušenje spusti i vojske, i policije, i te zaštitarske kuće, svi ostaju nepomični nad onim što je Allah uzvišeni dao. Hajde nek neka vojska izvadi kuću iz zemlje koju Allah naredio da propadne u nju. Hajde nek neka vojska zakrpi tamo rupu u, u Indoneziji, koja je pukla hiljadu kilometara. Hajde nek zaštitarska kuća nek mu Alam zasvira u njegovoj agenciji kad zemlja pukne pod nogama. Ne ima ti agencija. I ne ima sigurnosti osim kod Allaha Azzeva, džel. Ne ima sigurnosti osim onome koji ima iman Onome koji je se oslonuo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Spomenut ćemo način na koji su se oslanjali poslanici salavatullahi alaihim. Ežme'in. U vreme Musa alaihi salam. Ovih dana je aktuelno jer u ovoj sedmici je dan Jomun Ašura. Dan kada je Allah u poslanju sallallahu alaihi wa sallam stigao u Medinu. Pa zatekao židove da poste Zašto postite kada je na ovaj dan je Allah spasio Musa a.s. Kada je pa mi smo preći da postimo od vas. Jer Musa a.s. je vjerovo Allah wa dželi, vjerujemo i mi. Ljudi koji su vjerovali u vrijeme Musa a.s. od mu'mina i ljudi koji danas vjeruju isti su mu'mini. U istog gospodara vjeruju, Ali prokleti faraon tada, šta kaže ljudima na uzbiljaj tala Allah, spominje njegove riječi. Ne spominje Allah uzvišeni što on nešto vredi, nego spominje da ljudi izvuku pouku i da se ne robuje ljudima, nego da se robuje gospodaru ljudi. I kaže na uzbiljaj tala, Allah spominje ste uzbiljaj, u ena rabbu kumul e'ala, kad ja sam vas najveći gospodar prokleti faraon. I kad je Allah uzvišen je dao da mu upane par gutlaja vode u usta i izgubio sve. I šta kaže onda? Ja vjerujem u gospodara Musavog i Harunovog. I Allah mu nije privio te ovu zato što je bio tiranin. Zato što je rekao da je on na udubila i tala gospodar. I kako se ponašao Musa alaihi selam sa Teohidom, koji je došao kao objava ljudima juta doba braćom. Kad je faraon prokleti sa še, kako spomirni Ketir Rahmetullah Ali, sa ogromnom vojskom, oko šestotina hiljada vojske u ta doba. I kad su izašli Musa alaih selam i njegov narod, kad je Allah uzvišen i naredio da Musa alaih selam izvede Benu Izrael tada iz, iz Misira, šta kaže faraon prokleti? Kaže, oni su nas tek sad naljutili žestoko. Isto ovi danas. Kad ti kareš ja vjerujem u Allaha jednog jedinog, neću da mu pripišem druga, slijedim sunnet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, e sad ste nas kare tek ražutili. E sad im kare šali pozivi nasilu. Što si ga ražutio? Zato što se nećeš njemu pokoriti. Hoćeš da se pokoriš gospodaru Azze vođelju. I Musa a.s. kad je izveo Benu Israil, onda se žestoko faraona ljutio i kare, sad opremite vojsku, idemo da ih dokrajčimo. E sad će tek zapamti. E sad ćeš ti tek propast. I propoje, alhamdulillahi rabbi lalim. I kada je Musa a.s. došao do mora, šta kažu sljedbenice Musa a.s. Va kala ashabu Musa inna le mudreku. I rekoše drugoj Musaovi, o Musa, mi ćemo bi stignuti. Evo i za nama kaže, mi ne imamo kud. Šta kaže Musa a.s. Kella, Nikad one nas stignut neće. Po kako neće, evo gledamo i očima, nikada. Zašto? Zato što imate veku na Allaha, koji ima moć, koji ima snagu, koji je uzvišen, čije su vojske najjače, čije se vojske ne vide i ne mogu se pobrojati. Kave kella inna ma'ja rabbi se jehdin. Sa mnom je moj gospodar, i on će mene uputiti. Pogledaj ubjeđenja Allahovi poslanika. Šta znači ovo se jehdin? Ne znači samo da će mi pokazat put i gotovo, nego se jehdin, moj gospodar će me uputiti u šta, u sve što je meni od hajra. Mi na svako namazu Fatiha učimo. Šta učimo? Ihdina sirata al-mustaqim. Allahu ti nas uputi na pravi put da znamo pravi put u svakom smislu. A koji je to pravi put? Put kojim je prošao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. E to je pravi put. I Musa alaihi sallam kaže, moj gospodar je sa mnom i on će mene uputiti. I Allah uzvišen je objavio Musa alaihi sallam, en izdrib bi asake al bahru. Udari ti i kaže štapom o more. Udari štapom po moru. I kažu da je Musa a.s. tada izgovorio rastavi se u ime Allaha uzvišenog. Rastavi se sa Allahovom pomoći i dozvolom. Kad je udario štapom, more se rastavilo. Allahovom voljom i dozvolom. Spominje se isto tako da je Omer radijallahu anhu, kad je Medinu zadesio zemljotres, Omer radijallahu anhu je izašao, uzeo bić i kazao qif bismillah udario po zemlji rekao stani u ime Allaha kada zemlja je stala zašto? Allahovom voljom i dozvolom zašto? zato što je Omer bio ubijeđen da je Allah moćni onaj koji ima svu moć i snagu i kada je da zemlji kaže potresi se kada je da kada stani i kada je da kaže pukni sve je Allah uzvišeni kada i moćan i onda zemlja stala. I kare stanovnicima Medine, ako se još jednom potrese, ja ode od vas. Neće biti među vama, zato se potresla Allah najbolje zna zbog grijeha vaši. Zašto se dana zemlja trese? I ljudi odu kaže, eto, nako geografski i geološki ispitano, dole je bilo mehko. A ti znaš je bilo mehko. Nema tu imana na mjestima mnogim, nego se prodaje vjera za dunjaluk. I po takvim ljudima je uvijek mehko. Nikad mu neće biti tvrdo zato što, što mu je ima na, na kraju pameti, ni na umu mu nije. Svejedno mu je jacija i je saba. Svejedno mu koga treba obožavati, kome je treba robovati. Misli da je dovoljno jednom doći godišnje na Bajram i da mu bude tlo tvrdo. Njegovo je tlo mehko. Tvrdo je onome koji u Allaha subhanahu wa ta'ala istinski vjeruje. I on se nada Čak i ako na njegovu kuću, ko što je bilo u ratu slučajeva, čak i ako granata padne, da je ta granata pala, da mu Allah iz svoje milosti ga uvede u dženne. Eto, to su njegove nade. Danas ako bi se kuća skrhala, da on kaže, ovo je meni moj gospodar se smilovo da nam u džennetu vedi. E to je milost moga gospodara. Da se ne mučim na dunjalku da ne moram ovo krećiti i ponovo zidat u džennet inša Allah idim. To su žene mu'mina. Jer mu'min nikad ne želi da se vrati svome gospodaru. On žuri povratku Allahu subhanahu wa ta'ala zato što ima iskrenu istinsku vjeru u njega za vođelje. Ovo su nade i žele mu'mina. Ovo su ti tevekuli kojima su nas učili poslanici. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kad je bio u pećini, kad je učinio hidru, pa je bio sa njim najbolji drug njegov Ebu Bekr radijallahu anhu. Jebu Bekir Allah an isto kare kako se navodi u Siri, kada Allahov poslanik će sam ako se sagnu ugledat će nas, kada nikad one nas ugledat neći Sad je se on ne sag i on ne mere ugledat. Šta ne mere ugledat? Zato što on imana ne ima. Ne ima on sijalice ni nura koji će pred njim vidjeti. Nego je u njega crni kufr i on ne vidi ništa. Nego kaže Allah u poslanju sallallahu alaihi wa sallam La tahzan inna Allahe ma'ana nemoj se ti žalosti te bubekre, Allah je sa nama. Isto što je rekao i Musa a.s. Finne ma'je rabbi, sa mnom je moj gospoda, lavo poslanju sallallahu a.s. kare, sa nama je naš gospoda. Nemoj se uopšte žalosti, šta će ti tuga? Ne ima tugi. Zato što je jeqin mi ebi mi e, sto posto. E danas kad bi mi imali jekinu Allaha subhanahu wa ta'ala sto posto, hodao bi tog i ponosnog čela, nikad te ne bi zadesila truga, tuga, monotonija, briga, belaji, problemi, ne govori šta hoće. Naš gospodar je sa nama i on će nama, inša Allah, put pokazati. Koji put? Put onaj koji mi tražimo u doma, to je put Allahove milosti, Allahovog spasa i Allahove pomoći. Da li od stvari jeste koje su od koristite vahida da ljudi izađu iz robovanja ljudima u robovanje gospodaru ljudi? Da se ljudi izvuku iz ove agonije i gorčine ovih braća sistema. Ovi sistemi su toliko gorki, toliko pakosni, da ljudi bez znanja ne uzubila i tala posljedu čak za štrikom. Ne zna rješenja nikakvog. Sve što su mu mogli pokras, pokrali su. Sve što su mu mogli oteti, oteli su mu. I onda mu uvali kredit i on jadnik nije u stanju, on to na brzinu rasporedi, potroši i onda on dojde i kaže vrati nam sad duplo. Pa kada je tamo piše 6%, on digao na 10 godina, pa nije to 6, to je svake godine po 6. Ili svaki mjesec po 6 i na kraju ispane 60-70%. I kada on to sve obračuna, štriki na tavan. Nema se roma znanja, nije da ne učilo vjeri, ova ga ulema učila da stoji kod kaburova, ako mu šta zatreba, ova je ga učio da mu nije potrebno ništa drugo nego da mu je dovoljno nosat papir u džepu i on jadnik nije vidio rješenja i onda kažu to je vjerovatno neki postratni sindrom, nešto se u glavi sabere i kaže eto on uzeo štrik. On je uzeo štrik radi vas koji, koji kradete i pljačkate svoj sobstveni vlastiti narod. Ja sam sinoć slušao jedna žalostna stvar, ali je muštuluk neke, zato što je kraj kriminalcima i lopom, ali nije kraj, nego slični su oni radne kolege. Međutim, tužitelj je nevjerni, braćo, pazite. Izdo je nalog da se uhapse po imenima muslimani neki zato što su izvršili pronevjeru i krađu. I nevjerni ga zove na sud. Da mu sudi zato što je ukro svog sobstvenog naroda. Pogledajmo poniženja na ovome svijetu da mu sudi nevjernik zato što je on ukrao svog vlastitog naroda. Sve su mu pokrali što su mogli ovome narodu. I ova sirotinja sada je onako sama o sebe izluđena u takvim situacijama i osjeća gorčinu tih sistema propali, molim Allaha da je u zemlju utjera i na kraju oni jadnici vidjet ćete mnoge ljude kad razgovarate sa njima da nemaju pojma više ni šta se dešava. Zato od metoda daveta jeste da se ljudi pozivaju na najljepši način. Zašto na najljepši? Vidjet ćete da je veliki broj ljudi izvezumljen. Ako mu nizi još fino prišao, on siroma bježi još više od tebe. Kare, nemoj bogati sam još pripadat, ja sam svakako gotov. Nego moraš pronaći lahak metod, fin, isto kad doktor prilazi pacijentu. Ako bi od nas vrata, vi ko bi rekao, gonte mi ovog doktora, mene vote kući ali on priđe i polako sa njim razgovara i onda ga na tenane operiše da on ne nosi. E tako i mi, znači moraš na najljepši način prići ljudima da izvršiš operacije, da mu popraviš osigurače koji mu ne rade, a da on to ne primijeti. Ne bi li došao sebi? Jer nama nije cilj pozivati sebi. Ta mehkoća u pozivu jeste ne bi ga pridobio da Allah subhanahu wa ta'ala obožava. Ne bi ga pridobio da ostavi proklete sisteme koji su suprotni šarijatima ne bi ga pridobio da dođe i da padne Allah subhanahu wa ta'ala na seždi. Sve su to stvari od metode i borbe ne bi li što veći broj ljudi ušao u Allahu uzvišenu vjeru. Jer nama je cilj da se ljudi vrate Allah subhanahu wa ta'ala. Da se iz ove tegobe i tjeskobe dunjaluka vrate u prostranstvo inša Allah dženneta da obožavaju Allah subhanahu wa ta'ala. Da ljudi se izvuku iz ove epidemije grijeha, iz ovoga mora grijeha da se izvuku u robovanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Da shvate i razumiju šta je tevhid. Da svati šta je la ilaha illa Allah. Jer ljudi kažu da razumiju. Evo kad bi razumijeli samo ovu rečenicu, braću. La ilaha illa Allah vahdahu la šarike leh, lehul mulku wa lehul hamdu wa hu ala kudu še'in qadir. Da ovo razumije, ovi bi sistemi svi pali. Sam da ovo znamo. Zašto? La ilaha illallah, nema istinskog božanstva osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Niko ne zaslužuje da bude obožavan osim Allaha azze wa jalli. Lehul mulk. Prva stvar njemu pripada vlast. Koja vlast? Sva vlast. I na nebesima i na zemlji i između. I u zemlji. Sva vlast pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Zar bi on čekao tamo na izborima ujutru u 5 sati odmah? Zar bi on čekao sad u 5 sati tamo za pasaše i čekao da ide u ove sisteme koji su još gori od ovi ovde? Ne bi čekao, ne bi kazao da je Hulmulk. Njemu pripada vlast. On uzvišeni sudi i daje ljudima ono što je hajr i po pravdi daje ljudima i ono što je od zla, ono što su zaradile njihove ruke. Ne bi on tražio lista, ni bi mu pili potrebni iksovi ni ništa. Nego bi kazao da Hulmulk njemu pripada sva vlast i gotova stvar. Pokoravam se i završeno. Walahul hamd i njemu pripada hamd kad uvijek Allah je jedini dostojan da mu se zahvala čini. A danas ljudi čine zahvalu ljudima, čine zahvalu sistemima, čine sve ono što ne treba. Jedan događaj ćemo napomenuti vezan za ovu dunjalučku zahvalu. Kao je jedna žena krenula iz ove kada je bio rat, kao izbjeglica i krenula tamo prema Njemačkoj i neka je švabica tamo dočeka i ugosti je lijepo i ona se kod nje ostane šest mjeseci i porodi se tu. I kaže ova žena, ja sam iz zahvalnosti toj švabici, kad sam rodila djevojčicu, odma nadjela njezino ime. Zamisli ti zahvale ljude. A djetu nadije švapsko ime zato što je 5-6 mjeseci kod nje bila u stanu. A ona možda potalno financira ovo vam što se dešava u Bosni. I kaže jedan šej, ona tako to priča da se pohvali, kaže živa i zdrava bila. Pa kako se nisi sjetila svoje majke koja te 20 godina gotivila? I noći i noći ne prespava, ne provela da te dovede da, da budeš djevojka, da budeš lijepa ti se za šest mjeseci predjela švapsko ime. To su dokazi dunjalučke zahvalnosti i ljudi za drugu zahvalu neće ni da znaju. Nego ne uzabila je tala i ovdje kad je stao rat. Šta kažu ljudi u ratu? Allahu naš, ti nama samo daj hljeba i struje, mi ćemo tebi biti zahvalni do kraja. Kad je stao rat, ne bila kare da ne bi Amerike mi bili gotovi odma zaboravili one stvari ko za koje su molili Allah subhanahu wa ta'ala znači nema oni ne zna šta je hamd ne zna da hamd pripada nema niko ko više voli da bude hvali nego Allah subhanahu wa ta'ala zašto? zato što je Allah dostojan hvali وَهُوَ ala kulli شَيْءٍ qadir. i Allah je onaj koji sve može ovo Allah sve može dokaz, pogotovo kad su u pitanju ovi posljednji događaj i ove vijeste vezane za ove proklete sihirbaze koji se evo šetaju po ovoj našoj zemlji. Došli su ljudi, znači otvoreni sihirbazi, A braćo, definicija sirbaza je da su oni ljudi koji pozivaju u robovanje šeitanu prokletom, a odvraćaju ljude od robovanja Allahu zvišnom. To je definicija sirbaza i to je njihov posao. I on je došao ovdje u Bosnu. Taj prokleti tu I šta kaže? Došao kare da ljudima pomogne došlo da ljude odvrati od robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala i da navrati na robovanje šeitanu prokletom. I misli da je dovoljno ljudima da digne ruke prema njemu i bolest je otišla. Da li ti ljudi imaju tevhid? I bez obzira što kare da su čak ljudi visoki zvaničnici iz ove islamske preznakom organizacije išli tamo, bez obzira na to da li ti ljudi znaju šta je tevhid? da ljudi znaju vahu ala kulli še'in qadir da je Allah onaj koji sve može da li ti ljudi koji su tamo bili znaju da je Allah subhanahu wa ta'ala Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u noći Isra i Mi'rađa prenio kako spomnio u sura Isra subhanalladhi esra bi abdihi lejlem minal mesjidil harami lal mesjidil aqsa slavljen neka je onaj koji je svoga roba u jednom dijelu noći ne čita, nego jedan dio noći premio iz mesjidu harama u mesjidu aksa pa odatle ga uzdigao na mi'arađu tjelesnom i budnom stanju pogledajte šta znači vahvala kudišenim kadir on je onaj koji sve može da je Allah u jednom dijelu noći roba preveo iz, iz, iz hrama, iz mesjida u Meki, u mesjidu Jerusalemu i onda ga odnio iznad sedmog neba i opet ga u tom dijelu noći vratio na zemlju. Po našim proračunima ljudsko tijelo to ne mora izdržati. Ljudsko tijelo kad u avionu sjedi, samo pa se malo otvore vrata tijela izgore od zraka na visini. Allah je uzvišeni svog poslanika odnio iznad sedmog neba u jednom dijelu noći vratio ga na se. Vahuva ala kulli še'in kadi. On je onaj koji sve može. On je onaj koji kaže kun fejeku, budi i ono budi. I šta traži rob koji kaže da je musliman, ode tamo si je bazu i kaže na udu billahi ta'ala, ti mi daj lijek. A u hadisu Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam u hisnom muslimu stoji ako roba nešto zaboli da stavi ruku na bolno mjesto i šta treba da kaže es elullah al azim rabbel aršil azim ej ješpijeni molim Allaha uzvišenog gospodara arša veličanstvenog da mene izliči to je islam I to je put Muhammeda sallallahu alaihi I musliman ode gori kare njemu deme ti neuzbila uzbila da dirni svojom rukom i tu i traži rješenje vijeka. E gdje je tu i tevekul na Allah? Gdje je tu i dova gospodara Arša veličanstvenog da izliječi roba? Nego otišli tamo ljudi, e ovo je vrsta poniženja za ljude. Zašto? Zato što Bošnjo neće da klanja neće da stoji Allah subhanahu wa ta'ala na qiyam e stajat ćeš onda u zemlji tam će ti mora stajat i potrošit ćeš pare i sve te to gura u propast kaže drugi bošno ja se u Bosni ne osjećam siguran kažem ovaj znato a trebaš ići u našoj misiji u Irak kaže ide nećeš robovat Allah subhanahu wa ta'ala nećeš sigurnost u islamu ićeš ti u Irak pod zastavom kufra. E ićeš tamo. Pa ćeš vidjeti tamo, ćeš ti biti u mirovnoj misiji ili ćeš biti na vojnom. Poju ćeš se vratiti u sanduku. I zavraćeš, vidjet ćeš šta će ti Allah uzvišeni dati. Zašto? Zato što si diguo ruku na islam i na muslimani. Diguo si ruku na Allaha wa azzawajalli. Zašto? Zato što si pod zastavom kufra u borbi protiv islama i muslimana čitave muslimane na zemaljskoj kugli, svi, treba da se raduju uspjehu muđahida u Afganistanu kad su uspostavili islamsku državu. To treba da bude muštuluk za čitavu zemaljsku kugu. Da kaže alhamdulillahi rabbil alemin doživjeli smo islamsku državu. Šta rade muslimani? Ljute se na to. Kaže, ko su oni? Pa mi ne znamo jesu uopšte muslimani. A on je muslima što sjedi u uredu i pljačka i otima, a pita za ovoga koji bos hoda po onim poljima i kamenjima, hoda bos i nosi im mitraljec, za njega pita je muslima. I umjesto da se radoje to islamskoj državi, da se radoje danas uspjehom u muđahida, on tuguje za tim. Začin, tuguje za propalim američkim sistemima, tuguje za demokratiju, Ovdje se jadnici poloviše pred izbore da naprave što više kampanje od pokradenih para ne bi demokratija zacvala i u ovoj zemlji. Allah uzvišeni i ponizi kad se najmanje nadej. I svaki dan bez obzira na njihova očekivanja Allah upućuje onoga koga hoće i svaki dan broj mu'mina, alhamdulillah, veći i veći. I ako neće omladina da dođe u islam, ako neće starci da dođu, dođe omladin. Sljedbenici Musa, ali i selam, braću su bili omladinci. Ashabul Keh bili omladinci. Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam od prvih mladića slijedili 13, 14, i 15 godina. Tako i danas kad pozivate ljude u islam, gledaj od prilike da ta omladina shvati taj poziv. Jer puno komunista hoda po ovoj zemlji. Ljudi koji su zvanično bezbožnici na ovom bitanju. I da ti od njega očekuješ da on shvati šta je teohid, a potpisao da nema Allaha nikako, znači to ti isključi. Ako ima mogućnost da mu naj, najljepši način objasniš, objasnimo ako neće objasniti onome dječaku koji je tek došao i da mu kaže sinko ovo je propis kakav propis kad mu objasniš da je u šarijatu smirenost da je u šarijatu sigurnost da je u šarijatu rizuka da je u šarijatu pravda da je to sve islam kaže eto me što pa meni je kaže onda tek se otkrije kako mu je bilo tamo da ga ljudi ponižavaju, maltretiraju provociraju, šutaju država mu kao dječaku od 15 ili 14 godina dala 10 maraka dopanjka. E kare, to je za njega. A kolika je korpa na njega? Jedno 400 maraka. 1400 maraka korpa u državi, on njemu dao 10 maraka i kare ne zbrinje. Sram neki put. Ovo smo, braće, tijeli napravimo jedan prikaz stanja danas među ljudima. U kakvim grijesima se ljudi tuše i tope i kakav im je izlaz u rješenju. Izlaz u teohidu, robovanju Allahu jednom jedinom, izlazi je u oživljavanju puta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a to sve nudi sigurnost, ustrajnost, Allahovo zadovoljstvo i sve ono što prati ono što je od hajde. A suprotna stvar oni koji tonu u grijesima je put propasti, nesreće i neodobila je dala da nas Allah sačuva put džehennima. Molim Allaha uzvišenog da nas učine od istinskih muvahida. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas nadahne te obom njemu azze wa džel. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari ustrajnoć na pravom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne Islaj Mujahide u čitavom svijetu, a da porazi kufr i nevjerovan. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da podari vođstvo islamu i muslimanima koje im je i Amin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ponizi kufr i kjafir. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ponizi izdajnike. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da dužnicima olakša vraćanje njihovih duhu. Molim Allah uzvišenog da nam podari da budemo prema našim roditeljima lijepo ponašamo, prema našim najbližim i da ljude na najljepši način islam pozivamo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da spoji naša srca na istinu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini radnicima za islam u smrti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uvede u džennetu perdeus. Amin. Polo kao li hada wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu. بحر السماحة والصفاء يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفاء منهم علي ذو الوفاء هو واسع الكف الندي خلقا وجودا فاشهدي هو واسع الكف الندي خلقا وجودا فاشهدي أسقى من الغيث الهطول روحي في تلك اليد أسقى من الغيث الهطول روحي في ذات vjernike. Kreni putem vjernika. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunjetskih mimbera, posjetite nas na www.auto.com Soba put vjernika na portalima www.stazamislama.com i www.esumne.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kutubana, video i audio, downloaden arhive, Kur'an i Tefsir, Akida, Fik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. posjetite www.bauta.com Soba put vjernika.